Yo quiero hacerte venir otra vez. Yo quiero verte de nuevo, bebé. Yo te bajo el mundo a TU pies. Por solo verte chingando otra vez. CAILE pa' que me baile. Yo quiero darte, darte duro como es. Tú solo CAILE pa' que me baile. Yo quiero darte, darte duro como es. Kyle. Pues yo quiero que tú me bailes. Yo te busco en la BM, tu jevo te busca en el Chrysler. Baja para el apartamento. Tú quieres hacer el amor sin que te amen. devorame, devorame hasta que las gotas de calor se derramen. Yo voy a hacerte clavo a ti te gusta. Amanecer en condado y te lo voy a meter en la suite del piso número tao. Te gustan los chavos. <laughs> Mira, baby, yo tengo el chavo. Yo nunca ando solo, yo siempre salgo con 100 bandidos como el cabo. Tú me conoces. Sabes bien mi nombre, tú sabes que cuando yo le caigo para darte que grite mi nombre. Tú sabes que soy el hombre. Que bella que te pone, que bella que te pone. Soy Tiri. baby, ¿qué quiere? Tú caíle si puede para que me en el tubo toda la noche que te tiene. Media libreta de Sauer y par de pancas de cienes. La hacemos toda la noche cuando me explico los poderes. Ya, en ella invierto lo que me gano en los parties de todos los weekends. Enamorado de ese culo, porque come cuatro bien rico lo mueve. La mando a buscar, la pongo chingar en todos los diferentes hoteles. Parece que tiene un demonio, no para a temblar cuando todo Este baile, Yo quiero darte, darte duro como es. Tú solo baile, pa' que me baile. Yo quiero darte, darte duro como es. Anana, eh. Anana, eh. Yo quiero darte, darte duro como es. Anana, eh. Anana, eh. Yo quiero darte, darte duro como es. Para ti, mí, tengo seis la presidencial en condado. Lo que me hiciste yo no lo he olvidado. Tú eres mi stripper, yo quiero un pillo. tu coreografía, ese booty es de pornografía, yeah. Porque tú me perfías Si tú sabes que yo me sé tu biografía, yo sé que en hombre no confía. Pero ese culo me lo fía. Él la moella ya está fría. Hoy mi rap te choca la fía. Pa' ti, pa' mí tengo seis billion Caile la presidencial en condado. Lo que me hiciste yo no lo he olvidado. Tú eres mi triple, yo quiero un Pa' que me baile, yo quiero darte, darte duro como es. Tú solo caile, pa' que me baile, yo quiero darte. seguridad. Jedi, dímelo, Rebel. A ti, a ti,